سكر الشباب جنون والناس فوق ودون وللأمور ظهور تبدو لنا وبطون سكر الشباب جنون والناس فوق ودون وللأمور ظهور تبدو لنا وبطون وللزمان تثن كما تثنى الغصون من العقول سهول معروفة وحزون وللزمان تثن Trojicu Allah neće osloviti na sunjem danu, niti će ih pogledati i njima pripada bolna kazna. Starca, bludnika, vladara, lopova i oholog siromaha. Starca, bludnika, vladara, lopova i oholog siromaha. Starca, bludnika, ostario, a i li je blud čini. Vladara, lopova i oholog siromaha i neće ih Allah na sunjem danu ni pogledati, niti će ih osloviti. قطب مؤات منهن كز حرون لا أعمل الظن إلا فيما تسوغ الظنون يا من تمجن مهلا قد طال منك المجون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هونت ما لا يهون يا من تمجن مهلا قد طال منك المجون هونت عسف الليالي هونت ما لا يهون Muslimanski studij Ikre vam predstavlja predavanje profesora Enesa Vilarđije na temu koga Allah neće pogledati na sudnjem danu.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 O kako je čovjek lahkomislen. I pored svih upozorenja od strane uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala i Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem ipak krši granice, znajući da će za te svoje postupke račun polagati i da će možda tragično završiti. Počinio se nekih grijeha uzvišeni Allah te bareke ve taala na sudnjem danu neće ni pogledati. Neće s njima ni govoriti, neće im se Allah dželle šanu ni obraćati. I neće ući u džennet. Uzvišeni Allah te bareke ve taala kaže: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار دويستا أوني كويتاي أونو شتو الله شتو يا الله كنيزي u i to prodaju za bagatelnu cijenu. Ti u trbuhe svoje samo vatru trpaju. Na sudnjem danu Allah ih neće ni osloviti, neće s njima ni govoriti. Niti će ih očistiti i njima pripada kazna bolna. To su oni koji su umjesto pravoga puta, umjesto da odaberu pravi put i da njime idu, odabrali zabludu. Kupuju sebi zabludu. Umjesto da idu pravim putem, Oni su sebi odebrali put zabludi. I umjesto oprosta, oni su sebi uzeli kaznu. A koliko su samo oni strpljivi na vatru? A Šaukani, rahimahullahu ta'ala, kaže Ovaj ajet se odnosi na židovske učenjake. Zato što su tajili osobine Muhammeda sallallahu alaihi wasallam objavljene u Tevratu. Iako se ovaj kuranski ajet odnosi na židovske učenjake, koji su prikrivali osobine Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, on je općenit i obuhvata sve vrste ljudi koji taje i sakrivaju ono što je Allah te bareke ve taala propisao i objavio. Obuhvata sve oni koji prikrivaju propise šerijata iz bilo kakvih pobuda. Neki žele zadovoljstvo vladara, Neki pak žele svoju privatnu i vlastitu korist. Ili pak da se domognu dunjalučkih dobara. Allah subhanahu wa ta'ala prijeti žestokom kaznom onima koji sakrivaju propise šariata. Ili ne žele da o njima govori. Samo da bi se domogli dunjalučkih dobara. Kako bi uživali ugled i dostojanstvo i položaj kod vladara. Ili pak kako bi se domogli bilo kakvih dunjalučkih dobara. Prikrivaju to samo zbog vlastite koristi, samo zbog položaja na ovom svijetu i samo da bi se domogli kratkih dunjalučkih prolaznih dobara. A uzvišen je Allah tebareke ve ta'ala kaže Ulaike ma je'kulune fi butunihim illa nar. Ti u trbuhe svoje samo vatru trpaju. U trbuhe svoje samo vatru trpaju zbog čega? Zbog toga što su svoju stečevinu stekli na najpoganiji, najodvratniji način. Zato što su je stekli na jedan od najzabranjenijih načina u šerijatu, a to je na račun propisa šerijata, na račun tajenja i prikrivanja propisa šerijata. Kupovali su propisima šerijata Dunjaluk, sakrivali su propise da bi se domogli dunjalučkih užitaka, da bi se domogli dobrih fotelja i stolica, Ali sve im to neće biti od koristi. Jer Allah te bareke ve taala žestoko prijeti onima koji prikrivaju propise šerijata i prikrivaju zdanje koje im je Allah te bareke ve taala podario. Prikrivaju ga radi dunjaluških užitaka. Wala yukallimuhum Allah yawm al Allah dželle šanehu neće takve ni osloviti na sudnjem danu. Neće se Allah dželle šanehu njima ni obraćati. Neće Allah dželle šanehu s njima govoriti. Ibn Kathir kaže Allah uzvišeni na njih se rasrdi. Zato što su oni sakrili istinu nakon što su je upoznali. Allah se srdi na onoga. Ljuti se Allah želešanuhu na onoga koji sakriva istinu. Pa kako je onda čovjek smije sakriti? Kako čovjek smije sakriti istinu znajući da će se njegov gospodar na njega rasrditi? Iako zna da će zaista tragično završiti svako onaj na koga se Allah tebareke ve ta'ala rasrdi. On ih neće ni pogledati, niti će ih očistiti, to jest neće ih pohvaliti, nego će ih kazniti kaznom bolno. A Abdurrahman Sa'di, rahimahullahu ta'ala, za riječi uzvišenog, vela yukellimuhum Allahu jevm al-qiyameh, na sudnjem danu Allah ih neće ni osloviti, kaži, ovo im je teže od same kazne u vatri. To što neće Allah Đalešanu s njima govoriti, to im je teže od same kazne. Allah Đalešanu im se neće ni obraćati, To je znak srđbe uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala prema njima. Pa ko to smije i nakon ovako žestokih upozorenja da prikriva propise šerijata? Pa ko smije da šuti da istinu ne kaži? Znajući da Allah Đelešanuhu se srdi na onoga ko prikriva istinu. Znajući da Allah Đelešanuhu sa njim neće razgovarati na sudnjem danu. Znajući da ga Allah neće očistiti. I znajući da će ga Allah baciti u džahnemsku vatru. Allah dželle nas sačuvao. Vola ju zekihim, neti ih Allah dželle Đelešanuhu očistiti. Neće ih Allah dželle Đelešanuhu pohvaliti. Rečeno je, neće Allah popraviti njihove postupke, njihove pagane postupke i pogane postupke, pa da ih zbog toga očisti. Wala ju zbog toga što prikrivaju propise šerijata, neće Allah popraviti njihove pokvarene postupke, pa da ih nakon toga očisti. Zbog toga što prikrivaju propise šarijata. Zbog toga što prikrivaju ono što je Allah objavio poslanicima. Neće se dobro provesti onaj ko bude prikrivao propise šarijata iz bilo kakvih požuda u životu na ovom svijetu. Neće ih Allah očistiti od lošeg ponašanja. Niti imaju dijela zbog kojih zaslužuju pohvalu, zadovoljstvo i nagradu. Neće biti očišćeni zbog činjenja dijela koja sprečavaju čišćenje. Zbog tog što čine dijela zbog kojih Allah Želešanu neće očistiti, očistiti robove svoje. A jedno od najboljih dijela putem kojeg će Allah očistiti svoje robove jeste postupanje po Allahovoj tebareke ve ta'ala knjizi. I zastupanje onoga što se nalazi u Allahovoj tebareke ve ta'ala knjizi. I život po propisima Islama. To je najbolje zbog čega će Allah tebareke ve ta'ala očistiti svoje robove. A kako će biti očišćeni oni koji ostavljaju Allahovu knjigu za leđima iz dunjalučkih požuda, koji govore o Allahu ono što nije istina i koji iznose laži o Rasulullahu sallallahu alaihi ve sellem. Kaže uzvišeni, va lehum azabun أَلِيمٌ Nima pripada kazna bolna uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala nakon ovolikih prijetnji na kraju kaže njima pripada kazna bolna. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal azaba bil maghfirah fama asbarahum ala an-nar. To su oni koji umjesto pravog puta uzimaju zabludu. Umjesto da odaberu pravi put i da žive srećno na ovom svijetu, oni odabiru put zabludi da žive teško i tegobno na ovom svijetu, a da na sudnjem danu budu kaženi žestokom patnjom od strane uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala. A umjesto oprosta, oni traže kaznu. Umjesto da postupaju u skladu sa onim što je Allah objavio, oni to prikrivaju, oni to sakrivaju. I umjesto da traže oprosta od svoga gospodara, oni su odabrali put zbog kojeg će biti kaženi na sudnjem danu. A koliko li su samo oni strpljivi na vatru? razloga za čuđenje je mnogo. I zaista se imaju ljudi zbog čega čuditi. Kako čovjek kome je Allah dao razum? Može da sakriva ono što je Allah objavio. I što je zagarantovano da će doći do ušiju ljudi. Zagarantovano. Poslanici su dostavili. Objava je dostavljena. Objava je dostupna. I ljudi se mogu upoznati sa istinom. Pa zbog čega tajiti i prikrivati? Radi kratke donjanočke koristi. Radi onoga što nećeš ponijeti sa sobom u kabor. Radi onoga što neće sa tobom staviti kada te budu spustili u kabor. Jer neće ni tvoje auto parkirati pored tebe. Neće napraviti ni džep na tvojim čepinima pa da stave tvoje blago ili tvoj imetak u džep na čefinima, jer čefini džepa nemaju. Ni tvoju porodicu neće smjestiti pored tebe pa da te njeguju i da ti tepaju. Zbog čega onda da žrtvuješ ono što je Allah objavio u zamjene za ova kratka dunjaločka prolazna dobra. La ilaha illallah. Kako li je čovjek samo lahkomislen? Kako li se ne osvrće na svoje postupke? I kako li ne smogne snage da se sažali na svoje postupke? Znajući da ukoliko ne bude postupao u skladu sa propisima Islama, zaista će završiti tragično. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam Men su'ila an ilmin fa ketamahu Uljima jevme al qiyamati bili jamin min nar Ko bude upitan za neko znanje pa ga sakrije Taj će na sudnjem danu biti zauzdan uzdom od vatre Allah tebareke ve teala će zauzdati uzdom od vatre onoga ko bude upitan za neko znanje pa ga prikrije ne kaže pravu istinu Ne kaže pravu istinu da bi stekao samo dobra ovoga svijeta. Kao što je slučaj sa mnogim ljudima koji se ponašaju prema objavi tako našalantno da govore o propisima Islama onako kako to njima odgovara. Pa čujete čovjeka koji je dozvolio prodaju šćenadi. Pa čujete drugo koji je dozvolio baratanje kamatom. Pa čujete treće koji je dozvolio prodaju onoga što je zabranjeno. Pa čujete četvrtog koji je dozvolio ovo ili ono. La ilaha illallah. Dozvoljavaju ono što je Allah zabranio samo da ne bi kojim slučajem njegov sagovornik naljutio se na njega. Jer ako mu ja kažem da je kamata zabranjena, pa on će se udaljiti od mene i smatraće me za ostalim. Ama da će se pušiti za tebe šest mjeseci i da će se pušiti za tebe pet kilometara. Kamata je zabranjena i nema toga ko može dozvoliti ono što je Allah zabranio. I kako se smiješ osmijeliti da se baviš kamatom znajući da će Allah uništiti kamatu. Jer Allah kaže im hakullahu riba ve jurbe sadekat. Allah uništava kamatu, a on ja prijeđuje milostinje. I znaj da nema bereketa u onome što je Allah Đelešanuhu zabranio. Kaže uzvišeni Allah tabareke ve ta'ala إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم Doista oni koji za obavezu svoju prema Allahu i zakljetve svoje kupuju nešto što malo vrijedi. Na drugom svijetu nikakva dobra neće imati. Allah s njima neće govoriti. Niti će na njih pogledati na sudnjem danu, niti će ih očistiti. Njima pripada kazna bolna. A kupovanje zakletvi i obećanja za nešto što je kratko i prolazno. Prodaju ljudi svoje zakletve i obećanja data Allahu Tebareke ve Teala za nešto što je kratko i prolazno. Imame Ahmed navodi predaju od Adija Ibn Umeira El Kindija koji kaže Jedan čovjek je iz plemena Kinda po imenu Imru Al Qais Ibn Amir tužio je Allahom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem nekog čovjeka iz Hadramauta zbog zemlji. On je presudio protiv čovjeka iz Hadramauta na osnovu dokaza svjedočenja. A pošto ovaj nije imao dokaza protiv Imru Al Qaisa presudu je donio na osnovu zakljetve. Čovjek iz Hadramauta je tada rekao dao si mu Allahov poslaniče da se zakuni. Tako mi gospodara Ka'be, tako mi Allaha Đalešanuhu, moja zemlja je otišla. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je na to rekao. Ko se lažno zakune da bi prigrabio nečiju imovinu, kada se sretne s Allahom, on će biti na njega srdit. Ko se lažno zakune da bi prigrabio nečiju imovinu, kada se sretne s Allahom, on će biti na njega srdit. Ređa kaže da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem proučio riječi uzvišenog. "Innal ladina yashtaruna bi ahdi Allahi wa eimanihim thamanan qalila. ulai ka la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allahu wa la yanzuru ilaihim yawm al qiyamati. wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Doista oni koji za obavezu svoju prema Allahu i zakletve svoje kupuju nešto što malo vrijedi. Na drugom svijetu nikakva dobra neće imati. Allah s njima neće govoriti, niti će na njih pogledati na sudnjem danu niti će ih očistiti, njima pripada kazna bolna. Ibru Ulkajs je tada rekao, šta pripada onome ko ostavi, ko to ostavi Allahu poslaniće? Odgovorio je džennet, zatim je on rekao, onda budi svjedokom da mu ja svu tu zemlju ostavljam. Eku kulu kavli hada, wa astagfirullahi li wa lakum, ali sa'iril muslimine min kulli dambin, astagfiruhu innehu, huvalgafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرارا قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب Abu Dhar radijallahu ta'ala anhu prenosi od vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam da je rekao Trojicu Allah neće osloviti na sudnjem danu, niti će ih pogledati, niti će ih očistiti i bit će kaženi bolnom kaznom. Ponovio je to Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam tri puta. Abu Dhar radijallahu ta'ala anhu veli. Propali su i upropašteni su. Ko su oni Allahu poslaniće? onaj koji spusti odjeću ispod članaka. Onaj koji spusti svoju odjeću ispod članaka. Onaj koji prigovara za ono što je udijelio nekom, što je poklonio nekom. I onaj koji lažno se zaklinjući prodaje svoju robu. Onaj koji spušta svoju odjeću da mu prelazi članke. Onaj koji prigovara na ono što je podijelio i učinio nekome. I onaj koji lažno se zaklinjući prodaje svoju robu. Hadith bilježi imam muslim i autori sunena, Ibn Mađ, Nesai, Et i Ebu Davud. Hadith je verodostojen i ne ima u njega ni malo sumnje. El mus bilu izarahu, onaj koji spušta da mu odjeća prelazi članke. Iako mnogi smatriju da to nije plaho opasno. Jedne prilike, kada sam govorio o kaburskim iskušenjima, spomenuo sam hadithe koji ukazuju na to da će onaj koji bude puštao da njegovo grtač prelazi ili njegova odjeća prelazi preko članaka biti kažen u kaboru. Jedan od uzroka kažnjavanja ljudi u kaboru jeste puštanje da mu njegova odjeća prelazi preko članaka. A danas vidimo da Allah Đelešanuhu neće ni pogledati na sudnjem danu onoga ko bude puštao svoju odjeću da mu prelazi članke. Trojicu Allah neće osloviti na sudnjem danu. Neće s njima govoriti. Niti će ih pogledati niti će ih očistiti i bit će kaženi bolnom kaznom. Pa je Budar upitao ko su oni Allahov poslaniće, a on je spomenuo onoga koji pušta da mu odjeća prelazi članke. Onaj koji prigovara jer česta je pojava da čovjek nakon što je učinio dobročinstvo ide i pregovara, e, ja sam tebi uradio to, ja sam njemu uradio ovo, ja sam njemu, ja sam njemu dao ovo, ja sam njemu uradio ono, ja sam njemu dao, bolje bi mu bilo da nije dao, jer je ostao bez imetka, a ostao je i bez dobrog dijela. I onaj koji lažno se zaklinjući prodaje svoju robu, Boga mi ja ovako, Boga mi, Boga mi ja, eto ja, Boga mi ovako, Boga mi ja to kupio, Boga mi ja kupio, ja to prodajem jeftinije nego što sam kupio, eto Boga mi ja kupio za šest maraka, te prodajem za pet. E Boga mi da si kupio za šest maraka ne bi prodavao za pet, jer kakav bi trgovac bio ako bi kupovao skuplje, a jeftinije prodavao. Nego to su lažne zakljetve kako bi zaradio i metak i uzeo tuđe pravo i neće Allah takvog na sudnjem danu ni pogledati. Lašca da bi prodao svoju robu. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل سبيل فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم ta'mel jedak. Abu Hurera radijallahu ta'ala anhu prenosi od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao Trojicu Allah neće osloviti na sudnjem danu, niti će ih pogledati. Čovjeka koji se lažno zakleo da prodaje robu jeftinije nego što je kupio. Čovjeka koji se poslije i kindije lažno zakune s namjerom da bespravno uzme i metak drugog muslimana. I čovjeka koji odbije napojiti putnika viškom vode. Odbije napojiti putnika viškom vode. Danas ću ja tebi uskratiti svoju dobrotu, jer Allah Želešanu će mu reći na sudnjem danu. Danas ću ja tebi uskratiti svoju dobrotu kao što si ti uskratio drugima ono što nisu tvoje ruke napravile. Uskratio vodu putniku, namjerniku koji je ostao bez svoje poputnine, a nije on tu vodu napravio, nego je Allah Želešanu tu vodu spustio. Pa će Allah Želešanu svoju dobrotu uskratiti takvom čovjeku. Abu Huraira radijallahu ta'ala anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi sellem rekao Trojicu Allah neće osloviti na sudnjem danu, čovjeka koji odbije napojiti putnika viškom svoje vode, čovjeka koji se poslije i kindije zakune da bi prodao robu, to je lažno se zakune, i čovjeka koji dadne prisegu vladaru, pa ako mu vladar da ikakvog imetka, on mu je pokoran, a ako mu ne da, on mu je onda nepokoran. Hadit bilježi Ebu Davud. Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Trojicu Allah neće osloviti na sunjem danu, niti će ih pogledati i njima pripada bolna kazna. Starca, bludnika, vladara, lopova i oholog siromaha. Starca, bludnika, vladara, lopova i oholog siromaha. Starca, bludnika, ostariju, a i dalje blud čini. Vladara, lopova i oholog siromaha i neće ih Allah na sunjem danu ni pogledati, niti će ih osloviti. Trojicu ljudi Allah Azza wa Jalla neće ni pogledati. Neposlušnog prema svojim roditeljima. Ženu koja ponaša muškarca i onoga koji nije ljubomoran na svoju porodicu. Trojica neće ući u džennet, neposlušnik prema svojim roditeljima, notorni alkoholičar i onaj koji prigovara na ono što je udjelio. Allahu moj, sačuvaj nas grijeha, zbog kojih nećeš pogledati počinioca na sudnjem danu, niti ćeš ih osloviti. Allahu moj, smiluj nam se, jer mi smo tvoji slabašni robovi. Gospodaru naš, smiluj nam se, učvrsti nas na pravom putu. U Uputi i nas i roditelje naše i oprosti nama i roditeljima našim, jer oni su bili samilosni prema nama kada smo bili mali. Allahu moj, smiluj nam se. Sastavi nas u džanetu sa poslanicima, šehidima i ostalim dobrim ljudima. Allahu moj, oprosti i nama i svim muslimanima. Gospodaru naš, oprosti nam i uvedi nas u džanetu sa poslanicima, šehidima i ostalim dobrim ljudima. كلهن خؤون إن القبور سجون ما مثلهن سجون لا تأمنن الليالي فكلهن خؤون إن القبور سجون ما مثلهن سجون كم في القبور Udruženje muslimana IKRE je davetska organizacija koja se nalazi u Ljubljani i djeluje na području Republike Slovenije. Studio IKRE vam nudi širok izbor audio predavanja, knjiga i drugog materijala islamskog karaktera. Za dodatne informacije možete kontaktirati telefonski broj 031 654 139, a pozivni za Sloveniju je 386. أما النفوس عليها فللمنايا ديون لا تدفع الموت عمن حل الحصون الحصون أما النفوس عليها فللمنايا ديون لا تدفع إلا الحصون الحصون ما للمنايا سكون عنا ونحن سكون ما للمنايا سكون عنا ونحن سكون ما للمنايا سكون عنا ونحن سكون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته